من أهل قبلتنا بذنب ما لم يستحله biz ahli qiblamizdan biron kishini qilgan gunohi bilan kofir bo'ldi demaymiz to o'sha qilgan gunohini halol deb bilmaguncha gunohni halol deb bilishlik insonni dindan chiqaradigan narsa agar shuni gunoh o'zi nimadan iborat alloh taolo qil degan narsani qilmaslik va qilma degan narsani qilishlik mana shu o'zi gunoh endi ana shu narsani halol deb bilsa bu gunohlik endi gunohlikdan o'tib kufr masalasiga olib borib qo'yadi shuning uchun nasroniylar haqida ahbarahum va ruhbanahum min dunillah val masih ibn maryam oyatida adi ibn hotim roziyallohu anhu bu masalada rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganda ularni nasroniylar o'zlarini ulamolari va obid rohiblarini allohning o'rniga rab deb tutishgan degan oyatida biz ularga sig'inmaymiz sig'inmaslik ma'nosini sajda qilishlik ruku qilishlik deb tushungan edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu narsani to'g'irlab sizlar u bir narsani halol desa halol deb bilib harom desa harom deb bilmaysizlarmi ya'ni harom narsani halol qilib bersa va halol narsa harom qilib bersa qabul qilmaysizlarmi dedi shunda bu kishi aytdiki to'g'ri shunday qilamiz dedi mana shu sizlarni ibodatinglar dedi demak harom va halol qilishlik haqqi faqat alloh subhanaa taologa xos bir haq bo'lib bu haqni kim musulmon bo'lgan holatda ham talashadigan bo'lsa u kofir bo'ladi lekin gunoh qilishlik bilan gunohning o'zi bilan kofir bo'ladimi yo'q bu o'rinda bir masala bor halol deb bilgan inson agar halol deb ya'ni o'zi harom narsa halol deb o'ylaganligini allohning kitobi payg'ambarni sunnatiga zid o'laroq halom yoki halol demasayu lekin tavil qilsa shuni masalan qudomat ibn matun roziyallohu anhu bu kishi badr ahlidan alloh subhana taoloni laysa alallazina amanu junahun fima taimu oyati bor moida surasida taqvo qilib yegan narsalarda mo'minlarga gunoh yo'q ehtiyot qilsa taqvo qilsa gunoh yo'q degan oyatini tavil qilib biz ehtiyot qilib taqvo qilib aroq ichsak bo'ladi deb aroq ichgan va u kishi bilan bir guruh odamlar ham aroq ichishgan umar roziyallohu anhuga bu xabar yetib kelgan vaqtda umar roziyallohu anhu bu ishni oldini olish uchun odam jo'natib tavba qildiriladi va tavba qilishgandan keyin bu kishida yana bir holat paydo bo'ladiki ey men alloh va rasuli harom qilgan narsani halol deb qo'yibman kofir bo'lib qolibman deb judayam noumidsizlik paydo bo'lib qoladi alloh meni kechmaydi degan umar roziyallohu anhu seni qaysi qilgan gunohing kattaroq ekan allohni harom qilgan narsasini halol deganingmi yoki allohning rahmatdan noumid bo'lib qolganingmi xullas qudomat ibn mag'un roziyallohu anhu aroqni halol deyishiga qaramasdan umar roziyallohu anhu halol deding kofir bo'lding kallasini ol degani yo'q tavba qildiriladi chunki bu e'tiqoddan emas tavildan kelib chiqqan narsa biz ahli qiblamizni gunoh bilan agar gunohni halol deb bilmagan bo'lsa kofir demaymiz deganni ma'nosi shu tavil qilmasdan ya'ni bunga tavil qilishlik uchun mana shunday bir oyat yo hadisga suyanish kerak aroq haromligi haqida oyat bor lekin nimaga suyandi taqvo qilgan holatlarida yeyishgan narsasidan gunoh yo'q degandi bu kishi mana shu oyatdan tavil qilib turib demak biz taqvo qilib ya'ni birovga zulm qilmasdan aroq ichganda masalasi bo'lib birovga urmasdan yoki namoz vaqtida mast bo'lmasak boshqa vaqtlarda mast bo'lsak bo'laveradi degan bir ma'noda tushunib ichgan edi buni yoki shuni halol deb o'ylagan edi kitob va sunnatga qaytarilgan vaqtda juda yam qattiq tavba qildi bu inson lekin bu odamni badriy bu kishi va u kishi bilan birga aroq ichganlarni kofir deyilmadi demak tavil bilan bo'ladigan ayrim masalalarda musulmonni kofir deyilmaydi xullas bu masala aslida takfir masalasi bo'lib gunoh bilan kofir deyishlik qadim vaqtda eski ali roziyallohu anhu va ali roziyallohu anhudan keyingi vaqtlarda salaflar vaqtida bu masalalar ikki toifa o'rtasida rivojlandi bu mo'tazila bilan havorijlar edi havorijlarda gunoh qilgan odam hatto yolg'on gapirdimi tamom kofirsan gunoh qildimi kofir murtad hukmi chiqarilardi va murtadga dunyoda nima muomala qilinsa o'sha muomala bilan bu insonni muomala qilinardi havorijlarda mana shunday mo'tazillarda bu insonni hukmi kofir ham emas musulmon ham emas dindan chiqdi kufrga kirmadi deyishardi ya'ni ikki manzil o'rtasida bir manzil paydo qilishgandi bular lekin ahli sunna val jamoa kufr bilan gunoh masalasini ajratadi kufr masalalari bor gunoh masalalari bor gunoh bilan inson kofir bo'lmaydi gunoh masalalaridan ahli sunnada ixtirofli masala bitta namoz masalasi bor namozni masalan qasddan tark qilgan odamni ahli sunnada jumhur ulamolar kofir deyishadi namozni tark qilgan insonni kofir deydigan salaf solihindan ulamolar sahobalar bor kofir demaydigani ham bor bitta shu masalada ixtilof bor boshqa masalalarda ixtilof yo'q bu havorijlarga bo'lgan rad bo'lsa endi mana bu o'rinda jumlada kelasi jumlada murjialarga berilayotgan rad bor naqulu la yadurru ma'al liman amilahu va biz ayni vaqtda gunohni qilgan odamga iymoni bo'lsa gunoh zarar qilmaydi demaymiz birodarlar bid'at o'zidan keyin yana bid'at keltirib chiqaradi havorijlar va mu'tazilalar gunoh bilan kofir bo'ladi deyishgan edi dindan chiqadi degandi ularning ziddiga yana bir bid'at toifasi chiqib aytdiki mo'min bo'lsa bo'ldi la ilaha illalloh degan bo'lsa undan keyin nima qilsa qilaversin zarari yo'q deyishdi işte. bid'atning orqasidan hech qachon bir sunnat kelib chiqmaydi uni aksiga chiqadigan narsa ham bid'at bo'ladi shuning uchun bu kishi o'rtadagi islom ahli sunna val jamoani haq yo'lini tushuntiryaptiki biz gunoh bilan odamni kofir demaslikka qaramasdan ayni vaqtda gunoh hech qanday zarari ham yo'q deb bilmaymiz to'g'ri inson gunoh bilan kofir bo'lmaydi lekin gunoh bilan insonning iymoni kamayadi taqvosi kamayadi balki shu bilan do'zaxga kirishi mumkin allohning rahmatidan uzoq bo'lib shaytonga yaqin bo'lishi bor murjialarda shunday e'tiqod borki la ilaha illalloh degan inson nima qilsa qilsin undan keyin hatto kufr ishini ochiq kufr ishini qilsa ham unga buni zarari yo'q deyishadi la ilaha illalloh bo'ldi alloh taoloni tanidimi bu inson ma'rifat o'zi kifoya amali solih qilmagan bo'lsa ham shirk bidat va boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib yursa ham buni iymoni ham ketmaydi hatto iymonida kamayish ham paydo bo'lmaydi deyishadi bu murjialarning so'zi mana shu ikki toifaning o'rtasida haq bo'lgan yo'l ahli sunna val jamoa yo'li bor buni quyida muallif bayon qiladi shu bayonga o'tishdan oldin biz o'zi musulmon kim ekanligini bilsak mana bu ikki toifani bid'atini tushunib o'tirishimiz shart emas rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan musulmonni ta'rifini shunday olamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki man solla solatana istaqbala qiblatana va akala zabihatana huwa muslimun lahu ma lana va alayhi ma alayna kim bizni namozimizni o'qisa bizni qiblamizga yuzlansa va biz so'ygan hayvonlarni go'shtidan yesa u musulmondir bizni nimaga huquqimiz bo'lsa ana shu haqlar unda ham bor va bizni ustimizda nima vojibotlar bo'lsa ana shu vojibotlar uni ham ustida bor ya'ni bizlar bilan vojibot va huquqda teng haqli bo'lgan bir mo'min musulmonning sifati musulmonning sifati mana shu namozini o'qiyaptimi o'qiganda ham kabatullohga qarab bizga o'xshab besh vaqt namozni o'qiyotgan inson bo'lsa va biz bilan hech tortinmasdan taomimiz yeyaptimi mana bu musulmon ba'zi musulmonlarda hozir boshqacha bir fikr paydo bo'lganki biz namoz o'qiyotgan masjidlarda namoz o'qimaslik bilan o'zini musulmon sanaydi biz yeyotgan go'shtlarga ishonmasdan Ya'ni musulmonlar so'yayotgan go'shtga ishonmasdan alohida o'zi so'ymasa ishonmaydi. Bu bilan o'zini musulmonlardan tashqariga olinyapti Taqvo unday bo'lmaydi. Musulmon birodarga ishonmasa, musulmonni orqasida namoz o'qimasa, bu qalbdagi kibr havodan boshqa hech narsa emas. Bu havorijlikning alomati bu. Agar unga musulmonlikni isbotlashda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ta'rif etmayotgan bo'lsa, biron ta'rif etmaydi unga. Musulmon kim deb so'ralganda tilidan va qo'lidan musulmonlar salomat bo'lgan inson musulmon deyildi. bizga rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu ta'rif yetarli agar biz mana shu ta'rifga amal qiladigan bo'lsak oralarimizda ixtilof chiqmaydi lekin bizga bu ta'rifni o'zi kifoya qilmaydida yana bir qanaqadir bir ta'riflar qanaqadir bir boshqacha bir uslubda iymon va islomni tushunish va odamlarga shuni tushuntirish singitishga harakat qilamiz ixtiloflarning manbai mana shu yerdan kelib chiqadi mana bu hadisni qaraydigan bo'lsak man solla solatana vastaqbala va akala zabihatana havorijlarga ham javob bu rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabul qilyapti namozini o'qib qiblaga qarab o'qiyotgan bo'lsa bizni qiblaga yuzlanayotgan bo'lsa va bizni so'ygan hayvonlarni go'shtini yeyotgan bo'lsa bu inson gunoh qilmay qo'ymaydi rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni musulmon deyapti lekin murjiyalarga ham shunday javob borki namozini ham o'qimaydi bizni qiblamizga ham yuzlanmaydi biz so'ygan go'shtlarimizdan emas faqat xohlagan go'shtni yeb ketaveradi murjiyalarda shunaqa to'ng'iz go'shtini yesa ham zarar qilmaydi unga hadisni o'zi havorijlarga ham murjiyalarga ham javobki musulmonni ta'rifi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma narsani ta'riflab berib ketgan zot musulmon kim ekanligini ta'rifini boshqalarga tashlab ketgan emas bizga mana shu ta'rif yetadi kim mana shu holatda bo'lsa uni dunyodagi ahkomda musulmon deymiz oxiratdagi hisobi alloh subhanaa taologa biz uni hisob kitob qilish uchun yuborilgan insonlar emasmiz hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki allalloh hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam men ularni hisob kitob qilmayman dedi hisoblari alloh subhanaa taologa qiyomatda o'zlari javob berishadi gunoh qilishgan bo'lsa gunohlariga yarasha savob ish qilishgan bo'lsa o'shanga yarasha biz agar mana shu islom nomi bilan kifoyalanadigan bo'lsak musulmonlik nomi bilan kifoyalanadigan bo'lsak oralarimizdagi har qanaqa ixtilofga barham bersa bo'ladi lekin mana shu nom bilan kifoyalanmaydigan bo'lsak hamma ixtilofga kelib chiqadi ulug' payg'ambarlarning biri ibrohim alayhissalom musulmonlikni so'rab alloh subhanaa taolodan duo qilgan vajalna muslimaynilaka bizni musulmon qilgin parvardigoro dedi farzandlarga ham shuni tayinlab ketdi vasiyat qildi vasso ibrohimu banihi va yaquba ya baniya ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka va ilaha abaika ibrohim va ismoil ishaqa ilahan wahidan va nahnu lahu muslimun ibrohim alayhissalomni hamma zurriyotlari payg'ambarlar hozir zikr qilayotgan insonlar hammasi aytdiki biz alloh subhanaa taologa musulmonmiz deyapti muhammad sallallohu alayhi vasallam musulmonligini e'lon qilyapti qul inna solati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin va musulmonlik bilan insonlar faxrlanadigan bir narsa sulaymon alayhissalom bilqisni da'vat qilganda bilqis keldi etuni muslimin dedi musulmon bo'lib kelinglar dedi ikki davlatning rahbari ko'rishyapti sulaymon alayhissalomni mulki qanday mulk ekanligi hammaga ma'lum ta'rifga muhtoj emas shunda sulaymon alayhissalom nima dedi musulmonligini aytib bu yerda bilqis bilan ro'para ro'para bo'lyapti molini davlatini kengligini qo'lidagi imkoniyat buni emas alloh subhana taolo bizni shu dunyodan musulmon bo'lib o'tib ketishimizga da'vat qiladi ya taqulloha haqqa va la tamutunna illa va antum muslimun ey mo'minlar allohdan haqiqiy taqvo qilinglar haqiqiy taqvo qilish nima dunyodan musulmon bo'lib o'tib olishlik va la tamutunna illa va antum muslimun dunyodan faqatgina musulmon bo'lgan holatda o'tinglar mana shu o'zini farzandlarini o'zidan keyingi qolgan butun payg'ambarlarni musulmon bo'lishligini alloh subhanava taolodan so'ragan ibrohim alayhissalomni alloh subhanava taolo bizga haq jihodga da'vat qilgan vaqtda yana eslatyapti vajahidu fillahi haqqa jihadihi vajahidu fillahi haqqa jihadihi huva jitabakum vajahidu fillahi haqqa jihadihi huva jitabakum va ma ja'ala alaykum fid min haraj alloh yo'lida haqiqiy jihod qilinglar Alloh sizlarni tanlab oldi. Insonlar ichidan musulmon qilib sizlarni tanlab oldi. Haqiqiy jihod qilinglar. Haqiqiy jihod qanday bo'ladi? Alloh sizlarni tanlab oldi. Sizlarga dinda jihod qilishlik bilan yoki boshqa takliflarni berishlik bilan bir qiyinchilik qilib qo'ygani yo'q. jihod Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarifi bilan ummatning sayohati bu. Kofirlar o'zi sayohati uchun yilda to'qqiz oy, o'n oy, o'n bir oy ishlaydida bir oyga yo ikki oyga dam olgan chiqadi. Bu kufrning sayohati. Ummatning sayohati jihod dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, jihodni o'zi ham biz qilmoqchi bo'lib turgan amal bu haraj, qiyin masala emas bu. ma fid min haraj. Hech qiyinchilik yo'q bu dinda. Balki mana shu jihod maydonida o'tirganlar buni ko'proq guvohi bo'lishadiki, hamma qiyin hayot tashqarida. Millata abikum Ibrohima huwa sammakumul muslimina min qablu va fi hada. Bu otangiz ibrohim alayhissalom millatidir u sizlarni avvalda ham hozirda ham musulmon deb nomlagan lekin bizga mana shu ism kifoya qilmayapti mana shu ism doirasiga rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirgizgan insonlarni kirgizishlikka biz rozi bo'lmayapmiz havorij toifasi toraytirib toraytirib o'zidan boshqani hech kimni kirgizgisi kelmayapti murja toifasi shunday kirgizib kengaytirib yuborganki dunyodagi kofir musulmonni shuni ichiga kirgizib yuborgisi keladi demak musulmonlik kalimasi bizga kifoya qiladigan sharaf musulmonlik kalimasi tarifi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan olinadigan bir kalima bu dindagi istilohatlardan mo'min musulmon kofir fosiq va boshqa istilohlar dinda olinadi muhsin o'n kelgan odam kofir deb bo'lmaydi o'n kelgan odam musulmon deb bo'lmaydi chunki bu diniy tarifotlar diniy tarifni diniy bir istilohni faqatgina shariatdan dindan olinadi gunoh iymonga zarar beradi demaymiz lekin bizni e'tiqodimizda iymon taqvo bilan amal solihlar bilan ziyodalashadi gunohlar bilan kamayadi deb e'tiqod qilamiz qur'oni karimda ham liyazdadu imana kalimalar keladi iymonlari ziyoda bo'ladi fazadatum imanan iymonlari ziyoda bo'ldi dedi biz iymon qalbda paydo bo'lib tilda shahodat bilan aytilib javorihlar bilan a'zoyi badanimiz bilan amal qilinadigan narsa hammasini iymon deb bilamiz mana shu amallar ziyoda bo'lishligi bilan qalbdagi iymon mustahkam bo'ladi muallif ana shu ta'rifda davom etib musulmonlardan gunohkorlari bor yoki ehson darajasiga yetganlari bor bular haqida qanday munosabatda bo'lamiz va narju lil muhsinina minal mu'minina an yu'fa anhum ويدخلهم الجنة برحمته أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة mo'minlardan muhsinlari bor muhsin kim edi muhsin allohni ko'rgandek ibodat qiluvchi yoki alloh taolo meni ko'ribdi degan e'tiqod bilan ana shunday tushuncha bilan ibodat qiladigan inson muhsin edi agar inson ehson darajasiga yetgan bo'lsa ham mo'minlar ichida biz ularga alloh taolo ularni af qilib ularni albatta gunoh bor deb bilamiz har qanaqa payg'ambarlardan boshqa har qanday insonni ma'sum deb bilmaymiz ma'sum degani gunohdan pok degani uni qilayotgan har bir harakati to'g'ri degani og'zidan chiqayotgan har bir so'zi to'g'ri degani bu payg'ambarlarga xos narsa payg'ambarlardan boshqa hech kim ismat darajasida emas shiyalarda o'n ikki imom deydi ali roziyallohu anhu zurriyotlaridan bo'lgan o'n ikki imomni ham payg'ambarlik balki ba'zida kerak bo'lsa ilohlik darajasiga ko'tarib qo'yadi xullas asosiy sifatlardan ma'sum deydi ya'ni gunoh qilmaydi deydi ahli sunna va jamoada unday emas payg'ambarlardan boshqa kim bo'lishidan qat'iy nazar hatto siddiqinlar ham gunoh qilishi mumkin gunoh qiladi bizni e'tiqodimiz shu ana shunday taqvoda va iymonda peshqadam muhsin darajasidagi mo'minlarni ham alloh taolo gunohlarini kechirib o'zining rahmati bilan jannatga kirgizadi deb bilamiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki birontangiz amali bilan jannatga kirolmaydi dedi shuni sahobalar siz hammi deyishdi men ham to meni alloh taolo rahmati bilan burkamaguncha men ham jannatga kirolmayman shuning uchun agar rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan shunday shahodat bersalar undan keyin qiyomatgacha har qanday agar avliyo olloh bo'ladigan bo'lsa biz aytamizki ular allohning rahmati bilan jannatga kirishadi vala namanu alayhim ular hech do'zaxga kirmaydi deb xotirjam bo'lolmaymiz alloh taolo o'zi biladi vala nashhadu lahum bil janna bu albatta mana shu odam jannati odam deb guvohlik bermaymiz biz jannati deb faqat rasululloh sollallohu alayhi vasallam guvohlik bergan insonlarga va qur'onda jannat degan xabar kelgan insonlarga jannati deb guvohlik bera olamiz shular jumlasidan o'nta jannat bashorat bergan sahobalar shular jumlasidan ummahotil mo'minin va boshqa sahobalar bor ba'zilarni ismlarini ham bilmaymiz ya'ni bir insonni aynan o'zini jannatga kiradi deb baho berishlik bu bizni qo'limizdagi narsa emas agar shu haqida biron qur'on va sunnatdan nusus bo'ladigan bo'lsa hujjat dalil bo'ladigan bo'lsa biz uni albatta ahli jannat deb bilamiz buni g'ayb ilmi g'ayb ilmini alloh biladi va alloh bildirgan payg'ambarlar biladi bizga agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqali biron insonni jannatdagi xabari kelgan bo'lsa hozir yuqorida aytganimizdek mana ularni biz ahli jannat deb bilamiz ulardan boshqani agar dunyoda biron gunoh amalni qilganini ko'rmagan bo'lsak ham doimiy ibodatda peshanasi sajdada turib tug'ilib sajdada turaverib ketgan inson bo'lsa ham biz uni jannati deya olmaymiz ha ularga alloh taolo jannatga kirishini umid qilamiz solih insonlar deb guvohlik beramiz yaxshi deb o'ylaymiz lekin jannatimi desa biz qo'limizdagi narsa emas bu g'ayb ilmi biz ahli sunna va jamoatning e'tiqodida hozirgi aytilayotgan narsalar o'zimizdan tashqaridagi albatta o'zimizga ham mutobiq bu narsalar lekin birovga bo'lgan bizni qarashimiz gunohkorga qanday qaraladi hozirgi o'tgan bundan oldingi jumlada bildikki ibodatgo'y bir solih insonga bo'lgan qarashimiz mana shu endi gunohkor insonlarga bo'lgan qarashimiz qanday bo'lishi kerak gunohkorlarga allohdan mag'firat so'raymiz va sabaquna bil iymon degan duo bilan robbana zunubana va fi deganda hamma qilib kiradi bu valil mu'minina val mu'minat val nuh alayhissalom aytadi robbi va dakhala bayti mu'minan menga va meni uyimga mo'min bo'lib kirganga mag'firat talab qiladi xullas biz ham payg'ambarlarga va salaf solihinlarga erishgan holatda gunohkorlarga o'zimizga qo'shib birinchi o'zimizni esdan chiqarmaymiz mag'firat talab qilamiz va alayhim va ularga azob kelishidan qo'rqamiz nuqannituhum lekin ayni vaqtda biz ularni alloh taolo seni gunohingni kechmaydi deb umidsizlantirib qo'ymaymiz umidi bo'ladi albatta hijr surasida keladigan oyat allohning parvardigorining rahmatidan parvardigorning rahmatidan faqatgina adashganlar noumid bo'ladi alloh subhana taolo zumar surasida ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ey o'zini joniga jabr qilgan o'ziga zulm qilgan bandalarim deb alloh subhana taolo o'ziga nisbat beryapti bandalar demayapti bandalarim deb mehribonlik bilan alloh subhana taolo o'ziga tortyaptiki la taqnatu min rahmatillah allohning rahmatidan noumid bo'lmanglar har qanday gunoh qilgan bo'lsa ham Alloh kechiradimi? Kechiradi deb umid qilamiz. Agar shirk va kufr bilan o'tib ketmagan bo'lsa, mu'min inson bo'lsa, har qanday gunohi bo'lsa, Alloh kechirishligidan umidimiz bor. Val amnu val iyasu yanqulani anil millah, an millatil islam. Mukammal Allohning azobidan xotirjam bo'lib qolishlik yoki Allohning rahmatidan, marhamatidan umidsiz bo'lishlik insonni islom millatidan chiqarib yuboradi. Bir inson xotirjam bo'lsa alloh taolo meni azoblamaydi desa u har qanday tajovuzkorlik har qanday gunohga qo'l uradi va aks holatda alloh taolo mani hech kechmaydi degan inson ham xuddi shunaqa man kechilmagandan keyin nima qilaman ehtiyot bo'lib deydi va mana shu bilan mana shu e'tiqodi agar mukammal shu qalbiga o'rnashib qolsa ya'ni xotirjam gunohlarni qilaveradigan bo'lsa alloh taolo azoblamaydi deb yoki alloh taolo umuman kechmaydi deb mana shu gunohlar bilan kaboirlar bilan kerak bo'lsa shirk va kufrga kirib ketadigan bo'lsa albatta bu tushuncha mustahkam qalbiga o'rnashib qolsa bu islomdan ochib ketadi qattiq qo'rquv insonni islomda ushlab turmaydi ortiqcha xotirjamlik islomda ushlab turmaydi payg'ambarlarni sifatida alloh subhanaa taolo bizdan rag'bat qilib ya'ni bizlardagi bo'lgan ya'ni alloh subhana taolo o'zini huzuridagi rahmat mag'firat va jannatidan umid qilib va allohning azobi uqubatidan qo'rqqan holatda ibodat qilishar edi dedi mana shu ikki narsa bilan musulmon odam ahli sunna val jamoaning e'tiqodida yasha oladi agar xavf tarafi kuchayib ketib noumidlikka olib boradigan bo'lsa ham bu yaxshilik alomati emas yoki xotirjamlik kuchayib ketib har qanday gunohlarga olib boradigan bo'lsa ham bu ham yaxshilik alomati emas bizni oxiratga sayr qilib ketishimizda ikki qanotimiz bor hammamizga ma'lumki qush bir qanot bilan ucholmaydi har qanaqa baquvvat bo'lsa ham yiqiladi bir qanotimiz xavf qo'rquv qanoti ikkinchi qanotimiz umid qanoti alloh subhanaa taolodan mag'firatidan jannatdan bo'lgan umidimiz mana shu havorijlar bilan murjialar yo'li o'rtasida to'la judayam haddan oshiq qo'rquv bilan haddan oshiq bemalollik o'rtasidagi bo'lgan yo'l ahli qibla ahli sunna va jamoani yo'lidir litakunu shuhada alan nas va yakuna rasulu alaykum shahida biz mana shunday qilib sizlarni o'rta ummat qildikki sizlar odamlarga guvoh bo'lasizlar qiyomatda keladi mana shu odamlarki shu dunyoda havoyi nafslar bilan havorijlik yo'liga kirib ketgan havoyi nafslar bilan murjialik yo'liga kirib ketgan insonlar qiyomat kuni kelganda biz dinni mana shunday tushunibmiz desa mana haqiqatni tushungan bandalar ham bor edi deb alloh subhana taolo mana shu o'rta yo'lda yurganlarni bu dunyoda ham guvoh haq yo'q deb havorijlar orqasidan ketib qolsa biz haqni ko'rmayapmiz deb murjiyalar orqasidan ketadigan bo'lsa bu dunyoda ham guvoh mana shu ahli sunna va jamoani haq yo'lda yurganlar va qiyomatda ham aynan mana shularni alloh subhanava taolo haloyiq ichida guvoh qiladiki mana bular haq yo'lni to'g'ri tutdi bu haq yo'lni to'g'ri tutishga bizga kim guvohlik beradi kimdan olamiz buni rasul alaykum shahida bizga rasululloh sollallohu alayhi vasallam guvoh biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana shu yo'lni olamiz va mana shu yo'lga ergashamiz shu bilan bizni najotimiz iymondan chiqaradigan masalalar iymonning buzadigan masalalar haqida muallif aytadilarkihop ho'p unday bo'lsa kimni kofir deb bilishimiz kerak inson nima qilsa kofir bo'lib qoladi bu islomda navaqibul iymon deydi iymonning buzuvchi iymonni parchalab tashlovchi narsalar iymonni parchalab tashlaydigan narsalar nima desa bandani iymondan iymonga olib kirgan narsasini inkor qilishlik chiqarib tashlaydi iymonga nima olib kiradi bandani alloh subhana taologa farishtalarga kitoblarga qiyomat kuniga qadarga payg'ambarlarga iymon keltirishlik iymonga olib kiradi va islomga alloh taoloni yagonaligi muhammad sallallohu alayhi vasallam uni elchisi ekanligini guvohlik berish namoz o'qish ro'za tutish zakot berish hajga borishlik bular islomga olib kiradi mana shu narsalarni inkor qiladigan bo'lsa iymon va islomdan chiqadi shu yoshlarni bittasini agar inkor qiladigan bo'lsa iymondan ham islomdan ham chiqib ketadi demak iymonga olib kirgan narsani inkor qilmagan insonni kofir deyishlikka haqqimiz yo'q iymon o'zi nima desa muallif aytadilarki val iymanu huval iqroru bil lisan va tasdiqu bil janan iymon o'zi nima iymon til bilan aytib amallar bilan a'zoy badandan qilinadigan harakatlar bilan shuni tasdiqlash iymondir ya'ni til bilan aytiladigan joyini inkor qilsa ham iymondan chiqib ketadi yoki amal bilan qilinadigan ro'za bo'lsin namoz bo'lsin zakot hajni ham inkor qilsa farz emas menga desa bu bilan ham dindan chiqadi ulamolarda iymonning ta'rifida iymon til bilan aytiladigan so'z va qalb bilan tasdiqlanadigan e'tiqod va amal qilinadigan narsa ekanligini ta'rif beriladi u toat bilan ibodatlar bilan ziyoda bo'ladi gunohlar bilan kamayadi alloh subhanaa taolo bu haqida ko'plab oyatlarda shunga dalolat qiladi ularga bizlarning alloh subhana taolo oyatlari tilovat qilinsa iymonlari ziyoda bo'ladi deydi boshqa oyatda tavba surasida imanan mo'minlarning iymonlari ziyoda bo'ldi deydi muddassir surasida amanu imanan mo'minlarni iymoni ziyoda bo'ladi deydi mana shundan kelib chiqib biz gunohlar bilan iymon kamayadi toat bilan iymon ziyoda bo'ladi deymiz mana bu hadis ham shunga dalolat qiladiki من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان kim sizlardan bir munkar ko'radigan bo'lsa qo'li bilan imkoni bo'lmasa tili bilan imkoni bo'lmasa qalbi bilan shuni inkor qilsin qaytarsin mana shu qalbi bilan inkor qilishlik eng zaif iymon dedilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam demak iymonni zaifi bor kuchlisi bor mana shu bilan e, bugungi iymon va kufr masalalari murjialik xavorij masalalarga bag'ishlangan darsimiz nihoyasiga yetadi birodarlardan agar voqeatdan bo'layotgan ba'zi bir e, holatlardan savollar bo'lsa inshaalloh javob berishga harakat qilamiz